Baigęs kalbėti, Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip pat žinojo tą vietą, nes Jėzus dažnai ten susėdavo su savo mokiniais. Taigi Judas, gavęs kareivių būrį ir aukštųjų kunigų bei fariziejų tarnų, atėjo ten su žibintais, deglais ir ginklais. Jėzus, žinodamas visą, kas jo laukia, išėjo į priekį ir paklausė, ko ieškote? Jie atsakė, Jėzaus Nazariečio. Jėzus tarė, tai aš. Jo išdavėjas Judas irgi stovėjo tarp jų. Kai tik Jėzus ištarė, tai aš, jie atšoko atgal ir parpuolė ant žemės. O jis vėl jos klausė, ko ieškote? Jie atsakė, Jėzaus Nazariečio. Jėzus atsiliepė, jau sakiau jums, kad tai aš. Jei manęs ieškote, tai leiskite šitiems pasišalinti. Taip turėjo užsipildyti jo pasakytieji žodžiai. Iš tavo man pavestųjų nepražudžiau nei vieno. Simonas Petras, kuris turėjo kalaviją, išsitraukė jį, ištiko vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo vardu Malkus. Bet Jėzus sudraudė Petrą. Kišk savo kalaviją į makštį. Nejaugi aš negersiu tos taurės, kurią tėvas man yra davęs. Burys, jo vadas ir žydų tarnai suėmė Jėzų, surišo ir nuvedė pirmiausia pas Aną. Matys buvo numetų vyriausiojo kunigo Kajafo uošvis. Tai tas pats Kajafas, kuris buvo žydams pataręs. Verčiau tegu vienas žmogus numiršta už tautą. Paskui Jėzų nusekė Simonas Petras ir kitas mokinys. Tas mokinys buvo pažįstamas su vyriausiojų kunigu ir įėjo paskui Jėzų į vyriausiojo kunigo kiemą. Petras liko stovėti lauke prie vartų. Tuomet anas mokinys, kuris buvo pažįstamas su vyriausiojų kunigu, išėjo laukan, pasikalbėjo su durininkė ir įsivedė Petrą vidun. Tarnaitė durininkė ir sako Petrui, ar tik ir tu nebūsi vienas iš to žmogaus mokinių? Šis atsakė, o ne, Ten stoviniavo samdiniai ir tarnai, dėl šalčio susikūrė ugnį ir šildėsi. Prie jų atsistojo Petras ir taip pat šildėsi. Vyriausiasis kunigas ėmė klausinėti Jėzų apie jo mokinius bei mokslą. Jėzus jam atsakė, Aš viešai kalbėjau pasauliui. Aš visuomet mokiau sinagogose ir šventykloje, kur susirenka visi žydai – ir nieko nesu kalbėjęs slapčia. Kam tad mane klausinėji? Teiraukis tų, kurie girdėjo, ką esu kalbėjęs. Jie žino, ką esu jiems sakęs. Jam tai pasakius, vienas ten buvusių tarnų smogė Jėzui per veidą tardamas. Šitaip tu atsakai vyriausiajam kunigui. Jėzus jam tarė, jei pasakiau netiesą, įrodyk, kad tai netiesa. O jei tiesa, ką mane muši? Tuomet Anas pasiuntė jį surištą pas vyriausiai kunigą Kajafą. Simonas Petras tebe stovėjo ir šildėsi. Aplinkiniai paklausė jį, ar tik nebūsi vienas iš jo mokinių. Tas išsigynė, ne, ne, Vienas vyriausiojo kunigo tarnų, giminaitis to, kuriam Petras nukirto ausį, pasakė, Argi aš nemačiau tave sode kartu su juo? Petras ir vėl išsigynė. Ir to jau pragydo gaidys. Iš Kajafo rūmų jie nusivedė Jėzų į pretorijų. Buvo ankstyvas rytas. Jie patys nėjo vidun į pretorijų, kad nesusiteptų ir galėtų valgyti Velykų avinėlį. Todėl pilotas išėjo laukan pas juos ir paklausė, kuo jūs kaltinate šitą žmogų? Jie atsakė, jeigu jis nebūtų piktadarys, mes nebūtume tau jo atvedę. Pilotas tarė, imkitės ir teiskite jį pagal savo įstatymą. Žydai jam atsakė, mums nevalia nieko bausti mirtimi. Taip turėjo išsipildyti Jėzaus žodžiai, kuriais jis buvo nurodęs, kokią mirtimi jam reikės mirti. Tada pilotas vėl įžengė į pretorijų ir pasišaukęs Jėzų paklausė, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė? Pilotas tarė, be ne aš žydas. Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs? Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano karalystė ne iš čia. Tuomet pilotas jį paklausė, vadinasi, tu esi karalius? Jėzus atsakė, tu pasakėjai, kad aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudičiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Pilotas dar paklausė, o kas yra tiesa? Po šių žodžių jis vėl išėjo pas žydus ir tarė jiems, aš nerandu jame jokios kalties. Yra jūsų paprotys Velykų proga paleisti vieną suimtąjį. Ar norite, kad paleiščiau jums žydų karalių? Tada jie ėmė šaukti, ne šitą, bet barabą. O barabas buvo plėšikas.